etai pausoi faciligas la lernadon. De multa iaroi oni acceptas la ideon che constanta sencesa practicado cae ripetado estas la plei effica maniero lerni ion novan. Ripetado conducas al perfectezzo, estas antiqua deviso. Nun tempe novai apparato i cui montras la funziadon de la cerbo considerinde evoluigas la scion de sciencistoi pri la maniero kiel la cerbo akiras nova en conoen. Cai fresha u sona studo montris che ripetado effective estas effica lerno sistemo SET NE SENCESA. FACTE, LA CERVO BESONAS ETAIN PAUZOIN INTER LA LERNO RIPETOI POR FIRMIGI LA JUS RICEVITAN CONON CAI TRANSFORMI LA PORTEMPAN MEMORON EN DAURAN MEMORON. DUM TIUI PAUZOI LA CERVO PROFITAS POR RAPIDE REGISTRI CAI PLI FORTIGI la lernitam novajon. Tiu fenomeno estas a parte efficat quiam oni practicas detalain, ripetain movoin, quiel exemple faras atletoi au musikistoi kiam citivi parcheras novan acrobatajum au musikajum. La cerbo examenui montris che dum la pauzoi la cerbo rapide cae plur foie ripetas ian internan version de la lernitajo por pli fortigi neuronain conectoin cae faciligi la memoron. Curiosa estis la experimento. Oni registris la cerban activetson de volontuloi kiui normale taipas per la dextra mano, dum ili clopodis rapide taipi sin secvon per la maldextra mano. Ili taipis dum dec secundoi, cae pausis dum dec secundoi. Oni observis che, post la pausoi, la voluntuloi successis pli rapide cae pli precise taipi. Per magneto encefalografio, la sciencistoi rimarcis che dum la pausoi la cerbo interne refaras la lernadon cae solidigas gin. La caraligo pritio fenomeno estas conata de neurologoi. La cerbo usas malsamain locoin por, por tempai memorajoi, la hipocampon, cae daure conservatae memoragioi la nov cortexon. Necessas do transmeti ilin de un loco al alia. Gis nun, oni supposis che tia transmetado ocasas nur dum la dormado, sed nun oni scias che gi ocasas ancau en intertempo inter la ripetatai agoi. En la practico, la sciencistoi consilas. Ciam oni comenzas novan lernadon, ne estas recomendinde ripeti gin gis el cerpicio, au gis misfaroi. Oni exemple ripetu la exerson po dec foie, cae haltu dum momento. Oni ancora nescias ciom devas dauri la pausoi por ideala funccio de la cerbo. Sed, provisora estudo e montris que la pauso devas dauri proximum la saman tempon de la practicado. Oni observis ancau que tiu sama pedagogia tecnico povas helpi homoin quiui suferis apoplexion cae poste devas relerni perditaina. kapablojn